Historia e mitoloxía do mundo. Mitos, lendas e historias reais de todas as partes do mundo. Con noso experto en cultura e mitoloxía nórdica, Xosé Villoi. E coa nosa experta en cultura e mitoloxía grega, Samantha San Juan. Bo día, vos a benvida ao segundo programa de Historia e Mitoloxía. Fala vos Samantha San Juan e participan tamén neste espazo Xosé Joy e máis Anxo Castro, ou mellor dito, o Trasno, preguntón. A ver, Trasno, hai algo que queiras preguntarnos hoxe? Sí, antes de nada, que é unha mitoloxía? Unha mitoloxía é un conxunto de relatos e mitos duns deuses de un sitio en particular. Por exemplo, a mitoloxía grega, a romana, a nórdica, a exipcia, a inca e moitas máis. E cal é a mitoloxía máis antiga e o seu mito máis antigo? A mitoloxía máis antiga de todas é a mesopotánica. E o mito máis antigo é o de Gilgamesh desta mesma mitoloxía. En que mitoloxía nos imos fixar neste programa? Neste programa imos falar principalmente das mitoloxías nórdica e grega. Entón, que é a mitoloxía nórdica e a grega? A mitoloxía nórdica ou escandinava é unha agrupación de contos e lendas sobre os deuses dos países nórdicos, Suecia, Finlandia... Nestas agrupacións de deuses está, por exemplo, Odín, Thor, Freya e moitos máis. Esta é a mitoloxía na que creían os vikingos. A mitoloxía grega ou mitoloxía clásica é un conxunto de historia sobre os deuses do panteón grego, que tal como o nome indica, extendíase sobre os territorios de Grecia, e pouco despois os romanos collerían esta mitoloxía e a transformarían un pouco. Os deuses máis coñecidos eran Zeus, Poseidón, Hades e algúns outros. E ata aquí o programa de hoxe. Ata, ata a próxima! próxima.